السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أمهاتي وأخواتي الكرام namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake nyingi na miongoni mwa hizo neema ni kwamba ameweza kutukutanisha tena baada ya ijaza kasira na tukiwa na uhai na uzima na afya فلله الحمد والمنة والشكر سبحانه وتعالى على ذلك ففي خضم هذا اليوم الاثنين الثاني والعشرين من شهر جمادى ربيع الآخر شهر ربيع الآخر في هذا العام 1445 نحمد الله على هذا على هذه النعمة نتم شكور في لذيلة وجنبه هيلو وجا كويزا كوكتانا تينا هابا مسجد الخيرات kuendeleza hizi durusi zetu ambazo kwamba kad balanaha <clears throat> الأمر الثاني أريد أن أذكر أمهاتي وأخواتي في الله عن أمر مهم جدا يجدر بنا الاعتبار والتنبه عليه وهذا الأمر يخصنا كلنا المسلمين سواء رجالا أو إناثا sote twahusika نا maudhui ما هي أمهاتي ينبغي أن تعلمنا أن هذا الدين نصفان هذا الدين nisfan hii dini ni nusu mbili hii dini imesimama juu ya nusu mbili nisfun shukur wa nisfun sabr haya mambo mawili kila muislamu lazima ayafahamu kwamba hii dini yote imegawanyika mara mbili hii dini yote imegawanyika mara mbili nisfun shukr nusu ya kwanza ni shukr wa nisfun sabr na nusu ya pili ni subira na nafikiri haya kama sikukosea maneno yamepokewa na Ali ibn Abi Talib imepokewa kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alikuwa akisema hivyo dini ni nusu mbili nusu ya kwanza ni kumshukuru Allah shukr shukr lillah subhanahu wa ta'ala na sisi lazima tumshukuru Allah kwamba tumepoteana wiki mbili alafu tumerudi tena na afya zetu na siha zetu na walillahi alhamdulillah والشكر لله سبحانه وتعالى قائم على أمران على أمرين على أمرين الأمر الأول الاعتراف بالنعمة الأمر الأول الاعتراف بالنعمة كم شكور والله كم اسماما كوني مامو مويلي بي جامبو لكوانزا نكو تنبوة إلى نعمة اعتراف وتنبوة كما أحاي نعمة mimi simaiti sasa niko hai na nimeelewa kwamba kuwa hai kuwa hai ni neema si neema neema kubwa sana wala lolala pale makaburini watamani kuwa hai waje wasujudu tu ndeza wafe wallah yatamannun law urji'u fi dunya fayasjuduna lillahi fayamutun lakini mimi niko hai sioni ni neema ndio maana yataka tukumbushane ukumbushwe kwamba kuwa hai ni neema wallah kuna watu saizi wamezikwa watamani wangehudhuria hii darsa wakakaa wakasikiza ilmu watamani wangelikuwa wako huswali watamani wangelikuwa saizi usoma Qur'ani kal khalas matu min zaman hivyo ولا بد من التفكير والتنبيه والتركيز على هذه الأمور وإلا هي لب العلم والله علم روح علم نكفهم من بهايا ikiwa utasoma ilmu na mambo hayo hujayafahamu hakuna faida yote kuna faida yote lakini faida ya kusoma ilmu ni ufahamu hakika kama hizo an tahtarif wa tafham wa taalam anna alhayat ni'ma min Allah kwa hivyo nguzo ya kwanza ya kumshukuru Allah ni al-i'tiraf bin ni'ma ni'ma ya uhai ni'ma ya afya si mgonjwa mzima watembea neema ya talabul ilm Allah amekuruzuku amekujalia amekutia ilhamu umekuja hapa kusoma wallahi hadhi neema neema adhima jiddan lakini wewe hautambui mpaka utambushwe uelezewe umuhimu wake ndio utatambua hii neema ndio maana kila tukianza vikao mimi huwa napenda kurakiz vitu hivi maana maatuli almudda nansa muda ukipita kidogo watasahau wasahau ndio tabia zetu binadamu na sisi tumeambiwa fadhikiri nafa'ati dhikra kwa hivyo lazima tukumbushane kila mwanzo wa vikao vya ilmu mambo kama haya al-amru thani ambao kwamba shukuru umesimama kwa hiyo al-amalu bimuqtadha an-ni'ma al-amal bimuqtadha an-ni'ma ni kufanya muktadha wa ile neema kufanya kulingana na ile neema Allah alokupa kufanya kulingana na ile neema Allah alokupa vipi yani ni kuitumia ile neema yake kwenye kumridhisha Allah hiyo ndio maana al-amal bimuqtadha an-ni'ma kwa hivyo ashukr qa'im ala amran asasiyan الأمر الأول الاعتراف بالنعمة kuna watu wanaogelea kwenye neema za Allah na hawatambui hawatambui bali wazikufuru kimuuliza mama mimi sina kitu bwana eh wewe huna kitu na nisikilema wewe huna kitu si mgonjwa wewe huna kitu na afya yako kitu nini basi kama si hizo kitu mpesa la ilaha illa allah kama hana yale makaratasi yeye haoni ni mtu sallallahu alaihi wasallam hadha faham saqim أنه ما نمتومي صلى الله عليه وسلم تنبيا من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوته وقوت عياله فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها تومي عليه الصلاة والسلام تنبيك وهي حديث أتكايك وامكا سبوهك يامك من أصبح aminan fi sirbi ana amani hakuna vita fi sirbi yani fi baiti fi dari akiamka nyumbani kwake ako mzima hakuna vita kuvundwa kunini muafan fi badani mwili wake ako na afia iwatembea iwainuka iwakaa iwaenda iwarudi si kilema hiyo ya pili muafan fi badani tatu indahu qutuhu wa qutu yalihi amemiliki chakula chakula yeye na familia yake cha kesho hana hana akiba ya kesho amepata chakula leo tu mtu kama huyu mtume asema fakaannama hizat lahu dunya bihadhafiria huyo amepewa ulimwengu wote hizat yani jumiat amekusanyiwa ulimwengu wote ampewa yeye ametaja pesa hakutaja pesa hakutaja mapesa lakini sisi neema huifunga kwenye pesa mali fakat kwa hiyo huu ni ufahamu mbaya ndio maana kuna watu wanayo haya mambo matatu wako nayo lakini wanasema wao hawana neema ya Allah wanasema mimi sina mimi maskini mimi fukara kivi kuna sallallahu salama wal afia jambo la pili kwenye shukur ni hilo al-amalu bimuqtada an-ni'ma hii neema alikupa Allah itumie kumridhisha nayo Mola wako neema ya uhai wewe utumie uhai wako alikupa Allah wote kwenye kumshirikisha Mola wako kwenye kumuasi kwenye kudhulumu watumia nguvu zako kudhulumu wewe ni mtu wa kufuru neema ya Allah umeikufuru neema ya Mola wako subhanahu kwa sababu huitumii vizuri Allah subhanahu wa ta'ala amekupa neema ya mali waitumia kwenye haramu wayatumia kwenye kueneza bid'ah ويتمي مالي كوينزي الشرك بالله هو نمتك يكفر بهذه النعمة أمي كفور نعمة الله الله سبحانه وتعالى ميكوطا نعمة يا عافية الله ميكوطا نعمة يا أكيلي أمي ميكوطا عقل ويند ونجيزي وليفي مبكا ويهاريب وأكيلي الله سبحانه وتعالى ميكوطا نعمة يا سمع نبصر مسكية وسكية في زوري macho waona nendeni mkawaulize hey, wale waliokosa sikio au macho au wamekosa jicho moja nenda kama uulize mtu ankosa jicho moja tu hata si yote mawili mwambie waishi vipi umeona dhiki dhiki maskini lakini walillahi alhamd nahnu natamatta ونسبح في بحار نعيم الله سبحانه وتعالى توغلea لكن ما نعي وما نفهم وما نعترف فلا شك أن هذه كارثة ومصيبة وما ينبغي للمؤمن أن يتجاهل هذه الأمور haifai mu'min kusahau neema za Allah ambazo ziko mwilini mwake zimwembete na yughafilika nazo neema ya macho neema ya mlimi ya kujieleza neema ya masikio eh subhanallah yani ukihisabu hata washindwa hujui uanze kushukuru neema gani na gani na gani wa ma'a dhalik يكفر الإنسان يكفر نعيم الله ويكفر ويشكر غير الله نوكتك مشكورهم شكور الله هم شكور من جينة سي الله وكتك شكراني أنا عندكم شكور كيوم به هم شكور ملاك لا شك أن هذه من العجائب الأمر الثاني أما المتزنقم زيها ni asabr sema nusfun sabr nusya pili ya dini kusubiri la shaka sehemu ya nusu nzima ya dini ni subira as-sabr as-sabr ala ala al-masaib al-ahdath as-sabr ala al-ma'siya as-sabr ala at-ta'a as-sabr 'inda al-fitan nusu kubwa ya dini ni kusubiri ukikosa subira utaharibu utaharibu kuna watu wamekosa kusubiri mwisho wamekufuru wameingia kwenye kufuru billah sababu nini ankosa kosa kusubiri akwambia mimi nimezunguka nimefanya matibabu nimemaliza maraki nimemaliza masiptali sasa sipoi ah kiangalia mimi nimekwenda mzimuni sio nakwenda kwa mtawi akienda kwa mtawi yeye aona kule atapata shifa wala iyadha billah akamuuliza ah bwana mtoto amehangaika huyo hangaika karibu ajiue karibu ajirushe kwenye bun... lakini karibu tu hajirushi utasikia karibu tu mbona hajirushi tukamuona najirusha tumuone lakini utasikia karibu tu karibu ajiue karibu vile karibu vile lakini haisikilii hiyo karibu ni karibu tu hadha shaitan yushawish alayhi wallahi huwa shaitani أمتي خوف إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون الله ما تكتاذ تسيوغوب أولياء الشيطان تسيوغوب خوف إيه؟ يخوف أولياء يعني يخوفكم أولياء شيطان واتي خوف يا موت واتي خوف ممشركش الله سبحانه وتعالى المهم هاو من شمرك سبيري وكنجيك ونشرك نكفر billah subhanahu wa ta'ala mwingine akwambia mimi mgonjwa sipoi sipoi sipoi mtoto wangu mgonjwa hapoi hapoi hapoi tumeambiwa mwisho tuende kwenye kabri tuweke nadhiri akipoa atakwenda kuondosha nadhiri kwenye kaburi fulani ya shekhe fulani na subhanallah alipoweka hii nadhiri tu akapoa wakaenda kwenye kaburi wakachinja wakashaondosha nadhiri la ilaha illa allah naye mwenyewe ameona amepoa sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo huyu ni mtu anashindwa kusubiri na ndio maana sehemu muhimu ya dini kusubiri hata ufe mafi mushkila si mtume sallallahu alaihi wasallam alipita akawaona ale yasir wanateswa mpaka wanauawa sema nini sabran sabran ya ala yasir fa inna maw'idakum aljanna sabran kwani kufa nini kila mmoja atakufa kila mmoja atakufa sasa uende ukufuru kwa sababu kwa, kwa, kwa, kwa maisha yako ndio ukakufuru uende mshirikisha Allah ufe fi shirk wal iyad billah la shaka huni mtu ankosa subra ni mtu mkosa subra kwenda kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala hata akapoa huko ni kupoa kule juu juu lakini amepoa mwili moyo ni mgonjwa hata mwili wako ukapona lakini ujue moyo wako una shirk kwisha umeoza wal iyad billah وأهم أنواع الصبر نوعان أين مهم ذا subira نمبيلي أين مهم ذا صبرا نمبيلي الصبر على طاعة الله والصبر على معصية الله إذن أين مهم ذا صبيرا لازم أصبيري عبادة أصبيريه ما شوفوا يا عبادة ما شوفوا يا طاعة شيدة يا إلي طاعة الله مكو أمريش عبادة فلاني hata kama ni mzito ile ibada subiria hayo machofu subiria hayo mashaka uifanye ile ibada baada ya subra utavuna khairi na ya pili as-sabru ala al-ma'siyah Allah subhanahu wa ta'ala amekukataza usiasi hata kama visababu vya maasi vote viko kwako lakini subiri usiasi utapata matunda mazuri الصبر على الطاعة بلا شك الصلاة مثلا swala si rahisi nataka inuke utawave utoke uje msikitini uswali usubiri swala iza kuwa ndefu iza kuwa fupi subiri kama huna subra huji msikitini kuswali bila shaka huji alfajiri kuswali huna subira shindwa kuacha kitanda hauna subra husimami qiyamul layl huna subra hauna subra huende haji kabisa kama hauna subra utakwenda haji huende zahma zahma eh, eh wende umra wende haji limadha kwa sababu nshindwa kusubiria mashaka ya ibada na subra ya pili ni asabr ala almaasiya na hii ndio ngumu kuliko sabr ala taa watu wengi wanaweza kusubiria taa utaona watu wengi wanaweza kusubiri machofu ya ibada dhiki ya ibada mashaka ya ibada watu wengi wanaweza kusubiria hilo lakini kusubiri kuasi ni wachache ni wachache sana wallah kusubiria maasi sio kila mtu anaweza illa man waffaqahu Allah lidhalika ulama wasema الصبر على المعصية أشد وأعظم من الصبر على الطاعة kwa sababu waislamu wengi leo wanaweza kusubiri wakajikaza wakaenda haji wakaenda umra wakaswali yale machofu ya swala wanaweza kubeba machofu ya ibada ama kusubiria maasiya wallahi ni wangapi wangapi leo wakiona riba watokwa na mate washindwa ingia ndani shindwa ngale malaini zanipita waingia shindwa kwa sababu maasi yataka ujikaze wangapi leo wameshindwa kuvumilia fahisha ya zina hawezi kujizia shindwa kwambia ah, wangapi leo wameshindwa kujiziwia na uraibu hawezi kwa sababu maasi ya kuacha ni ngumu kuliko kufanya ibada na ndio maana ikae kwa ajira kubwa lidhalik يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انت ماليزا نهاية منين يا شيخ الإسلام رحمه الله أسمى hakuna ma min nabiyin ibtulia bi ashad au bi a'zam albala min Yusuf alayhi salam waweza kusema ni Musa alayhi salam ni mtume wetu na lakini yeye asema hakuna mtume aliopewa mtihani mzito kama Yusuf alayhisalam <laughs> Yusuf alayhisalam amepewa mtihani wa nini kujiziwia na maasi asifanye na alifaulu huyu ndio aliopewa mtihani mgumu asema Sheikh islam kuliko mambo ya kwenda kutonga mbuzi kupigwa mawe na kaumu zao kunini kunini kunini yale kidogo kuna takhfif lakini atiwe kwenye nyumba chumba peke yake barobaro mdogo Allah amempa urembo akaanza kuhesabu Sheikh Islam yale zile asbabu za maasi zilizokutana kwa Yusuf zilikuwa zote zimekamilika asema kwanza ni mgeni hajulikani pale Misri hajulikani ni mgeni anunuliwa niletwa kwa hiyo aweza kufanya mtu kisafiri kina mahali pa ugeni mara nyingi haji, hajipimi hakuna anayemjua asema kwanza ni mgeni pili amefungiwa kwenye nyumba yeye na mwanamke tu hakuna mtu watatu tatu ni mwanamke wa kifalume tasawar mwanamke wa kifalme atakuwa mrembo kiasi gani nne amejipamba amejipamba tatu amemwambia mimi nachukua dhamana hautashikwa hakuna mtu atakuja anachukua dhamana mimi na wewe hakuna mtu atatuona sita yeye ndo alomuita Yusuf akamwambia haitalak sio Yusuf alomtafuta yeye ndo alomtafuta Yusuf akamwambia haitalak njoo subhanallah yote ya saba asema alikuwa ni barobaro mdogo damu moto shahwa ziko sawa wa maadhalik qala maadha Allah maadha Allah huyu ndo aliyopewa mtihani sawa sawa lidhalika kusubiri kuasi na katika hali kama hii wallahi ni mtihani mzito kwa hivyo hizi ni hakika muhimu ningependa tukumbushane sote sote yatuhusu haya mazungumzo waume kwa watu waume kwa watu kwa hivyo subra jamani muhimu na ni katika kusubiri ni kusubiri kusoma ilmu lazima msubiri utoke nyumbani uje hapa ukae usikilize darasa hizo kwa ngumu ukashindwa kufahamu sikiliza mara pili sikiliza mara tatu lazima usubiri lazima usubiri ndio uvune khairi kwa hivyo yambaghi sabr yambaghi asabr hata kama ni miaka mingapi lakini wewe ngangana Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kwa juhudi zako kitu kinachokatazwa usijisalimishe kwa shetani shetani sikwambia ah, ah, wewe saenda darasani miaka yote na huendelei uko pale pale afadhali hata usiende shore yako huyo atakukukatia khairi kubwa wallahi ukakaa hapa ukatoka na neno moja tu moja wallahi wewe ni bora mina dunia wa mafiha lau wafahamu zito ilo jambo moja kifu kitoka na matano hapo wala si lazima uwe ulama haiwezekani ati watu wote wanakuwa ulama haiwezekani lazima wengine watakuwa maulama wengine watakuwa wasikilizaji wakana wanafunzi wa hakadha kwa hivyo almuhim ajri iko kwa wewe kutefuta ilmu ama umekuwa mwanachuoni haukuwa mwanachuoni hiyo si kazi yako hii ni kazi ya Allah na anamwafikia huyu na mwingine naam naona hiyo kalima fupi insha Allah taala tatutosha kuinusha himma na kuchochea hamasa ya sisi kupeleka hizi durus kwa uzuri insha Allah taala tuchukue hadithi tu moja kwa leo hatutasoma nyingi inshallah hadithi moja biidhnillah taala tukipata pia inatosha tulikoma kwenye hadithi kwenye kitabu chetu cha Umdatul Mar'a tulikoma kwenye hadithi ya 76 tushasoma hadithi 76 leo ni hadithi ya 77 <clears throat> nayo ni hadithi ya Ummu Kulthum رضي الله عنها يقول المؤلف وفقه الله تعالى عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت أسمى أم كلثوم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص ما سمعت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول لا أعده كاذبا الرجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح والرجل يقول في الحرب والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها رواه البخاري ومسلم في حديث يا أم كلثوم رضي الله عنها يا إليزيا حكم الكذب حكم الكذب إن إليزيا حكم يا كدانغانيا حكم يا ورونغو وما يجوز منها وما لا يجوز na وكاتيجاني ورونغو gani urongo ndio utakuwa وكاتيجاني urongo weza ku kuwa ni dharura utumie haya ndo mambo yako kwenye hii hadith asema an ummi kulthum binti uqba ibn abi muait uqba yani ibn abi muait na uqba ibn abi muait min bani umayya رأس الكفر يعني رأس الكفر والشرك na mtume alimkadimisha apigwe shingo yake auawe auawe aliposhikwa fi badr au fi ghairi min alharb mtume sasa akaamrishwa wale mateka wote waue na yeye ni mmoja alikuwa pale ndani ya badr na mtume akaamrishwa akatwe vichwa wote na yeye alikatwa mpaka ahlu sira wanataja kwamba lamma uhdhira ila nabi sallallahu alaihi wasallam alikuwa nyenyekea oh nisamehe kidha kidha kidha tumemwambia la hadha hukumu Allah mpaka mwisho amwambia mtume sasa ya Muhammad man lisibya man lisibya watoto wangu atakuwa na nani watoto wangu atakuwa na nani nani atawalisha mtume sasa anakuambia lahumun nar idrib unuqa kata shingo yake kata shingo yake huyu bwana lakini ajabu mtoto wake sahaba صحابة وكيك مهمة يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي بابا ميتي أكزام توتو حي بابا ميتي مشرك كافر متوتوك يكوى حي مؤمن حياة الإيمان هذه عبرة هنا عبرة بتوكك والله سبحانه وتعالى وهذا موجود هذا من نسى ينجيني بابا مهمة متوتو فاجر والعياذ بالله أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها نكتك ولي والهجيري مبيما بعد يصلح الحديبية إن ولو هاجر ألي هجيري مكة كنا مدينة بعد يصلح الحديبية نسبحان الله يمكوجا كوني ترجمة يكي والله تستعجاب شخاوات الفكونة همة تتعجب نهوني صحابة منمكي qila fi tarjamatihi kwenye tarjama yake anasema alihajiri kwa miguu kwa miguu kutoka makka mpaka Madina chukua miezi mingapi wafikiri alichukua miezi mingapi barabarani tembea mpaka Madina kwenda kufuata haq na ilmu kwenda kufuata ilmu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam eh, kupanda matatu tu dakika kumi mtu ah mbali mbali bwana ajua bwana ah fea bwana gharama yao ya mambo mingi na ndio maana sisi tumepata vikwazo vingi kusoma vingi sana tuwa choyo shahihi mtu hawezi kutoa wakati wake kwa ajili ya elimu hata jisaji moja au na uchoyo kutoa wakati ya bwana ajua kadhaa ajua au na uchoyo kutumia pesa yake kwa, masla, kwa kwa ajili ya elimu sasa tutapata vipi elimu hiyo kila kitu tuwezi kutoa na elimu haitotupa haitajitoa ikaja kwetu maana hatuwezi kuijitolea kwa ajili ya ilmu na elimu itabana na ndio maana sisi wachache wa elimu lakini huyu mwanamke alihajiri kwa miguu mpaka Madina kwenda kumtafuta tu mtume sallam na kusoma na ilitokea utata kwa ndugu zake wawili wa kiume walikuja Madina walipopata habari kwamba huyo mwanamke aligura akaenda Madina wakaenda kwa mtume ndugu zake wawili walikuwa mushriki Al-Walid sio na Amir naam Amir na Al-Walid walifunga safari mpaka kwa mtume akamwambia kwenye sulhul hudaibia tuliandikishiana kwamba yoyote wako upande wetu akisilimu akija kwenu arudishwe na watu na mtu wa kwenu akija kwetu kwenye ukafiri hatumrudishi sasa huyu ni mtu wetu amekuja kwenu kulingana na sulh tabidi mumrudishe kwetu maka kwa, kwa mushrikuni Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia someni vizuri sulh Ebu anga tazameni vizuri hicho kifungu cha 80 ma yati rajulun mwanamume yoyote akihama huko maka akaja Madina kuwaunga nyinyi arudishwe akaambiwa huyu si mwanamume hadhi imraa huyu mwanamke kwa hivyo haingi kwenye masala yenu ya arudishwe wakatabakwa kabidi wanyamae na na hiyo sulhu wao wenyewe pia walitia saini sasa mtume akawafunga kwa kile kile kifungu chao akaambia someni kwenye sulhu tumeandika ma yati rajul na huyo mwanamke kwa hivyo ummu kulthum akavuya akavuya radhiyallahu anha wa aradaha na alikuwa ni mwanamke wa kikureshi na ibn umayya umawiya qurashia kabila ya uthman ibn affan radhiyallahu na kullu mquraish mwanamke wa kikureshi wa kisharifu na atoke kwa miguu Sheikh usiku usiku kwa miguu mpaka Madina kwenda kusoma kwa mtume hawa mwambie koreshi wa biri biri eh watu wapenda ukubwa bwana wapenda kusujudiwa watu wa kila mate yao watu wakiwa basi hii ndio elimu wanayoweza lakini angalia ha walo zamani hali yao iko hali gani elimu za, za za sasa ni sikia mtu ah bwana sharifu mi bwana eh ndio yeye masharifu aliyoyafanya tayaweza wewe eh. hata kubusa mkono na kuwalisha watu mate ndio sharifu uzoea sio lakini hawa walikuwa hawana haya walikuwa wana tawadhu mutawadhiin walillahi alhamd Ummu Kulthum alipokuja Madina Allah akateremsha aya ndo sababu ya kushuka ile aya يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار الله ككتازا سيروديش ومكة فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون ndo سباب يكشوك هي آية إلي شوك وهي قصة أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها وأرضاها نالبكوجة مدينة البماليزة عدة إلى مفارقة كواتيش وكولة تومي صلى الله عليه وسلم كموزيشة زيد بن حارثة كموزيشة أم كلثوم كموزيشة زيد بن حارثة زيد بن حارثة النان مولى مولى من الموالي الكوانمتوم ومتومي mtume akamwa tahuru huitwa maula sasa akia tahuru mtume huitwa maula alikuwa ni mtumwa wa mtume Muhammad zaidi akamwa tahuru kisha baadaye akamuozesha ummu kulthum mwanamke wa kikureishi eh na Quraishi ndio wanawake wenye nasaba ya hali ya juu wa maadhalik mtume amewezesha mtumwa tahuru mtumwa tahuru sasa si masharifu sasa tuweza biri biri biri na akasikia ah huu ni mlango ule huu ni mlango ule wajua mlango huu na mlango huu haukutani dirisha hili dirisha lile milango sasa milango tu hayeshi milango yeshi madirisha na ndo zetu ni hizi amuoni hadhalish lakini taka tusome kwenye matukio haya matukio mimi nayataja kusudi ibra tuzingatie sitaki kumkejeli mtu wala sina haja ku, wala simlengi yoyote mimi nasema sisi tuna matatizo sisi sote lakini mimi nataja hizi vitu vya salafa salih ibra tusome tuchukue ibar tuchukue ibara na haya matukio yakitokea tulipofinya na Allah tafinya lakini wale wa zamani walifunguka wakafunguka wakaelewa waka kwamba al-ibra at-taqwa si mtezo mwanamke kukoreshe kuelewa na Maula si mtezo si mtezo lakini hawa walikuwa ni watu tofauti kisha Zaid akamtaliki akaolewa na Az-Zubair ibn al-Awwam kisha Zubair ibn al-Awwam akamtaliki alipomtaliki mara mwisho akaolewa na Abdurrahman ibn Auf mpaka akamfia kwa hivyo Umm Kulthum akifa alikuwa ni mke wa Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhuma hii ndio mujaz maalumat kwa ufupi kumhusu asema Ummu Kulthum nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam sikumsikia ma sami'tu sikuwahi kumsikia mtume sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fi shay'in min al-kadhib akiruhusu chochote kwenye urongo sikumsikia akiruhusu chochote kwenye urongo illa fi thalath isipokuwa kwenye mambo matatu kwenye hizi hali tatu tu ndo nilimuona ameruhusu urongo ameruhusu urongo kwa hizi hali tatu kisha kazielezea kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la a'udduhu kadhiba alikuwa akisema hivyo kwenye hizi hali tatu mtu akidanganya la a'udduhu kadhiba sitoizingatia ni urongo ndio ni urongo lakini madamu umedanganya kwa sababu hiyo tumesema sitoizingatia la a'uddu yani la a'tabiru la a'tabiruhu kadhiban sitoizingatia ni urongo kwa sababu nini arrajul yuslihu baina na hiyo sababu ya kwanza wakati wa sulh mtu anasilihisha baina ya watu waliogombana walioteta yakulu alqawla atazungumza maneno kwenye ile sulhu wala yuridu bihi wala hayakusudii kwamba ni kweli ajua ni urongo ile maneno anazungumza lakini illa sulh anakusudia kuwasilihisha tu hao walioteta kwa sababu mafsada ya wao kuwa mbali ni makubwa kuliko mafsada ya kudanganya kwenye hali hii ndio kudanganya ni mafsada ni haramu urongo ni haramu lakini hawa kutengana ni haramu zaidi kuliko uharamu wa urongo na ndio maana sharia ikaruhusu ule ile hafifu uparage mafsada khafif kwa ajili ya kukinga yale mafsada makubwa yasitokee watu wawili wakiteta ndio kabila mbili ndio ukoo mwili ndio kudhulumiana ndio kupigana ndio kumwagika damu yote haya yaweza kutokea sababu tu watu wanteta kwa hivyo sulhu ukawasikizanisha baina kabila mbili au koo mbili au watu wawili ukawasikizanisha huwa umehifadhi mambo mengi yasitokee na ndio maana sharia katika hali hii ikakuruhusu hata udanganye lakini tu watu wasikizane ikiwa mwenye kumsalisha baina mume na mke au baina baba na mwane au baina mtu na rafiki yake wa hakadha kwa mfano toa mfano mathala watu wawili wameteta kufa kutozikana na nikifa jeneza yangu sije sisi ndio tutetavu hatuteti ki, kimtezo uteta saa mpaka baada ya kufa peye uteta wewe wajuaje ukifa utabadilika roho yako itakuwa vipi wajuaje wewe watuzungumza maneno mpaka baada ya wewe kufa la ilaha illa allah ajaban ibn adam asema mimi mpaka nikifa wewe usiniswalie usiniziki sallallahu alaihi wasallam jahal huu ni ujinga wa, hali ya juu maana we baada ya kufa unajua utakuwa uko vipi barzakh hata hujui hali hiyo itakuwa vipi lakini na kuvuka mipaka ukamfuata mmoja ukamwambia ah bwana mashallah ah namuona fulani mnyonge amenambia kwamba yakutamani yuhisi atamani kurudiana na wewe urafiki wako yakutaja vizuri yakuombea mpaka amenambia mimi yatamani lao angesikizana na wewe na hata hakukwambia hakukwambia ukaenda ukamnukulia yule rafiki yake aliyotetana naye hivyo yule akisikia ah mashallah kaona ah, kumbe fulani yuaumia eh sasa chapata adabu yake lemtenga mimi nitaka eh alafu na yule pia akikupa jibu ukarudi huku ukamwambia ah fulani bwana amenituma kwako ameniambia yeye yuko tayari kupatana na wewe ameona upweke amehisi dhiki kila mmoja akamwambia hivyo ah na kila mmoja hajakwambia lakini kwa maslaha ya kuwasikizanisha sheria imekuruhusu udanganye hiyo ni hali ya kwanza ukatumia urongo huku na huku ili wale wakutane wakakutana watu wakarudiana wakarudishana mapenzi kama kawaida alhamdulillah khairi katokea. sasa ule urongo wako lakini umeleta khairi nyingi kushinda ule mafsada ya ule urongo ndio maana sharia ikaruhusu hilo jambo jambo la pili jambo la pili warajulu fil harb yaqulu fil harb na mtu kudanganya kwenye vita mtu kudanganya kwenye vita kudanganya kwenye vita kwa mfano umetuma salamu kwa adui au habari imeenea mimi na jajioni kuvamia huko usije ukaja usiku au ukaja asubuhi au mathalan mahali kuna adui wewe ukaja na jeshi kama mmoja katika sahaba alifanya hivyo zamani alikuja na kikosi cha jeshi aka, wale wa makafiri wote wakaona kisha akanyapanyapa akarudi baada muda akaja tena na jeshi lile lile wao wakaona lile lingine wale wakashtuka makufara eh jeshi kubwa namna lile la kwanza eh wale wanaona lile lile moja kumbe lile lingine lile lile moja yualikariri wao wanaona watu wengine wengine akaja nao akakariri kwenda na kurudi karibu mara tatu nne mpaka makufara wakaona eh kuna jeshi kubwa huko na ni urongo tu ni wale wale tu hiyo ya juz hiyo ya juz wala haraja fi dhalik lidhalika imekuja kwenye hadithi imekuja kwenye hadithi kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam idha arada an yaghzuwa qauman warra bighairihim warra bighairihim mtume sallallahu alaihi wasallam akitaka kuwapiga vita watu alikitoa habari nyingine mathalan atakwenda shimal asema mimi leo nitakwenda janub wale wataelewa mtume yeye upande wa janubu kumbe yeye shimal alikiendo maana warra kufanya tauria kwamba nakusudia pale lakini kajifanya nakusudia kwingine alikitumia mbinu hii mtume sallallahu alaihi wasallam thumma kisha baada ya hapo <clears throat> yadkhiluhum ala yadkhuluhum ala ghirra anawaingilia ghafla pasina kujiandaa kwa sababu wale wanajua mtume yuenda upande wa janub haji kwetu kumbe jeshi likaenda mbele vile likapinda likazunguka likaja kuashukizia ala ghirra yani ala ghafla ghafla akawavamia huu ni udanganyifu kwenye vita maarufu maana wao wamesema wenda janub waende shimali wa hakadha kwa hivyo kudanganya kwenye vita katika hali kama hii la shaka sharia imeruhusu hata kama ni khada, hata kama ni udanganyifu lakini una maslaha ya izzatul islam wa izzatul muslimin hapa imesaidia uislamu kunyanyuka na kuonekana uislamu una nguvu hata kama hauna nguvu lakini ukatoa picha kana tuna nguvu la shaka kudanganya katika hali kama hiyo pia jaiz yajuzu wala haraja fi dhalik wala kuna ubaya kufanya hivyo na hali ya tatu ya kudanganya ambayo yaruhusiwa warajulu yuhaddithu mra'atahu na mtu akizungumza na mkewe watuhadithu zaujaha na mwanamke kuzungumza na mume wote wawili yajuzu kudanganyana ikiwa kuna maslaha au kuondosha mafsada sio mutlaqan watu wengine wakiona wameruhusiwa kumdanganya mkeo au mwanamke ameruhusiwa kumdanganya mumewe wanaona ni mutlaqan katika hali yoyote la ni katika hali fulani umeruhusiwa kumdanganya mkeo ikiwa kumdanganya kuna maslaha au kutaondosha mafsada hapo sawa ikiwa kudanganya kwako hakuna maslaha yoyote haramu alayki la yajuz la yajuz kuhalalisha urongo na hakuna haja yote maana wengine mpaka mwisho mwanamke hamuelewi ni mkweli tena ama ni mrongo tena hamuelewi tena lidhalika ulama wameifunga kwenye almawadda wa dawamu alishra ukidanganya kwenye mambo ya kudumisha ishra kudumisha mapenzi baina mume na mke ukadanganya katika hali hiyo ulama sema hapo ndo malengo ya sharia imekuruhusu kudanganye kwenye mambo yanayodumisha mapenzi si mambo mengine kwa mfano umwambie mke wako ah wewe bwana mimi katika ulimwengu mzima mwanamke ninayekuona ni wewe tu wewe ndo mimi nimemailika na wewe na kama ana wawili watatu wale wengine wote mimi siwaoni na kuona wewe kidha na ni urongo pengine kuna ule mwingine ndiye kwake mbora lakini amwambia huyo hivi ejuza hada kudanganya kwa sababu ita, itadumisha matangamano lenu na ule mwanamke atafurahi ataona unamtaka sana na kumbe hata wewe humtakie mtaka mwingine lakini inaitwa nini kudanganya kwa ajili ya mapenzi ya dumu na nyumba ya masikizano hiyo imefaa la maana la maana fi dhalik au kwa mfano mwanamke amekasirika amekasirika wataka kumridhisha na mjua yeye haridhiki paka nimnulie kitu pala mathalan apenda mathalan apenda apenda dhahabu apenda pete au mwanamke apenda gari wajua mimi nikimtajia hizi vitu maridhiano mimi na mimi na yeye atarudi au apenda kutafuta nyumba mpya wanawake wana vitu wenyewe mwanaume anajua anapenda nini basi wakikosana ile hataki kuridhia hataki mbembeleza hataki basi akamwambia basi inshallah mimi inshallah tukirudiana tukawa pamoja ukaniridhia sawa sawa inshallah nitakunulia pete au nitakunulia gari na wewe humaanishi atakumnulia mdanganya tu ya juzu fi hadha lianao istirda huko ni kutafuta kumridhisha ili mapenzi ya dumu ya ndoa hata kama huna nia kumnulia yajuzu kumwambia hivyo ili mwanamke arudi chini mapenzi yangi rudi tena familia ziishi pamoja sheria imekuruhusu kudanganya na mwanamke hivyo hivyo kumfanyia mumewe hivyo la basi mushkila kitu kinatokatazwa tu katika huu udanganyifu ni mtu adanganye kwa ajili ya kukwepa ya hukumu adanganye kwa sababu kuna haki ya mwanamke atakuiangusha haki ya mwanamke atakuiangusha akatumia urongo akaiangusha au kuna haki mwanamke afaa aitekeleze akatumia urongo asiitekeleze akadanganya sina uweza mimi sina chochote sina pato na ni mrongo aweza kufanya sasa hapa kudanganya hapa usiseme kwamba oh yajuzu kudanganya mke wako bwana la hapa umedanganya kwa ajili ya kumdhulumu haki yake hapa ni haramu kudanganya kudanganya umeruhusiwa kwenye sehemu ya mapenzi au kumridhisha mwanamke arudi nyuma huko ndo umeruhusiwa kudanganya sio kwenye upande huu mwingine kwa sababu watu wengine wanazoea hii tabia mpaka mwisho wanakuwa ni warongo wanadanganya mimi sina na anacho anadanganya anakwepa majahukumu la la la la hadha la yajuz ukifanya hivyo mwanamume ni haram na mwanamke naye akadanganya kukwepa hukumu yake kwa mume ni haram kwa hivyo kudanganyana baina mume na mke kuko kwenye mambo ambayo si ya wajibu kwa mfano kama ule mfano uliopiga kumnulia pete mwanamke lazima si wajibu si wajibu kumnulia gari si wajib nitegemea uwezo wako kwa hivyo ukamwambia kwenye masuala kama haya mathalan inshallah ukitukiridhiana ukanikubali nitakupa zawadi ya pete pete si wajibu mnulie si wajibu wajibu ni numpe mavazi numpe kula numpe mahali pa kukaa haya mambo ya wajibu hayaanguki kudanganya kwenye mambo kama haya haitakikani lakini kudanganya kwenye zawadi zawadi takuletea vile takuletea vile na wakusudia humletei mafi mushkila ikiwa lakini kuna maslaha sio saa zote wewe udanganya mathala mwanamke mkasirika atakumridhisha eh kuna maslaha hapo sio masala wewe unkaa hakuna sababu yoyote uamua kunena urongo tu hapana hadha هذا حرام لأن أصل الكذب فجور كما في صحيح مسلم تومي صلى الله fa innal kadhiba fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar kwa hivyo urongo ni kabira min kabairu dhunub kwa hivyo upande fulani tu ndo wanaume na wanawake wameruhusiwa kudanganyana na upande mwingine tutarudi kwenye asli ambao kwamba urongo ni haramu ama mwanamume adanganye kwa kwa ajili ya kuangusha haki ya mwanamke haitakikane kwa mfano na huo mfano mimi huutaja kusudi na wengine hawapendi lakini itabidi tuutaje utakuta mtu ameoa ameoa mwanamke mwanamke mwenyewe amemuoa kwa siri na akiulizwa na ule mke wa mwanzo ah kadanganya mimi sikooa na yuko kwa mwanamke huyo amemganda hatoki ili akenda kule atajulikana amegawanya zamu sasa amdhulumu ule mke wa pili wa siri aangusha haki zake kwa urongo kumwambia huyu kwamba sikuoa ah mimi sina chochote kutumia urongo kwenye kali hali kama sema oh mimi nikisema mmeoa itakuwa nyumba moto mmoja hapa itakuwa balaa itakuwa vile la hayo ni maslaha mauhuma ni maslaha sharia hayazingatii kabisa kwa sababu hapo kuna kuangusha haki za ule mke wa pili kwa hivyo kutumia urongo hapo haifai majuzu majuzu kwa sababu utamgandamiza yule mke mwingine na yule ni mke kamili kama huyu huyu apate kasma yake na huyu apate kasma yake kama nyumba yako ogope itatoka moto usiende wewe uona moto ule alafu enda kuingia alafu sema nyumba ni kwa moto na wewe umekwenda mwenyewe kuingia shauri yako ukiingia uingie kisawa sawa huku siku zake na huku siku zake paruanja huku gunia na kule gunia wa hakadha masala kuangusha hukuku za mwanamke masala ya kuangusha kwa urongo kudanganya mimi sikuoa yule yudhurika hadha haram majuz wala haingii kwenye hadithi kwamba ni urongo unaokusudiwa unaoruhusiwa huu ni urongo ambao umeharamishwa kwa sababu unapekea kudhulumu haki za wengine urongo huu wako uliotumia unaangusha haki za mke wa pili wa hadha ma yajuz kwa hivyo wanaume lazima wafahamu hii fiqh wakati gani anaweza danganya na wakati gani hawezi danganya na mwanamke lazima afahamu wakati gani pia anaweza danganya mumewe na wakati gani hawezi tukisha kusoma kufahamu hayo ndo basi maisha inakwenda vizuri fawaid za hadithi insha Allah taala nitazisoma darsa inayokuja باذن الله taala wiki ijayo tutasoma faida hizi hadithi alafu tutaendelea mbele kwa leo naktafi bihadha alqadr